En la vastedad de la historia, surge un nombre que resuena en los corazones de los sabios, Hierocles, el gran filósofo estoico. En este video, te adentrarás en la vida y el legado de este coloso del pensamiento, cuyas enseñanzas continúan iluminando el camino hacia la serenidad y la realización personal. Descubre cómo Hierocles, con su elocuencia y carisma magnético, cautivó a las multitudes con sus discursos apasionados y escritos profundos. Explora cómo su filosofía enfocada en la ética y la virtud puede transformar nuestras vidas y ayudarnos a encontrar la verdadera felicidad. A través de imágenes cautivadoras y narración poderosa, te sumergirás en la vida de Hierocles, desde su nacimiento hasta su legado perdurable. Comprenderás cómo su filosofía nos invita a vivir una vida auténtica y a enfrentar los desafíos de manera serena y resiliente. No te pierdas esta oportunidad de explorar la vida y las enseñanzas de Hierocles, el filósofo estoico que trasciende el tiempo. Déjate inspirar por las lecciones de sabiduría que este gran pensador tiene para ofrecer. Comencemos. En lo más profundo del tiempo, emerge una figura imponente, cuyo nombre resuena en los corazones de los sabios y buscadores de la verdad. Hierocles, el gran filósofo estoico, se alza como un coloso de sabiduría y serenidad en tiempos turbulentos, dejando un legado imperecedero en la filosofía estoica. El misterio que envuelve a este titán intelectual despierta una intriga insondable. Desde su nacimiento, se percibía en él una luz especial, una chispa divina que lo distinguía de los demás mortales. Hierocles embarcó en un viaje épico hacia la grandeza filosófica, anhelando comprender el propósito de la existencia humana y descubrir las verdades más profundas del universo. Fue en la antigua Atenas, cuna de sabios y epicentro de conocimiento, donde Hierocles encontró su camino. Bajo la tutela de los más eminentes filósofos de su tiempo, Hierocles se convirtió en un discípulo excepcional y, eventualmente, en un maestro por derecho propio pero la importancia de su legado en la filosofía estoica trasciende las enseñanzas convencionales. Hierocles comprendió que el poder de la filosofía no reside únicamente en el estudio teórico, sino en su aplicación práctica en la vida diaria. Fue él quien enfatizó la importancia de la ética y la virtud como pilares fundamentales para alcanzar la felicidad y la serenidad interior. Quiero agradecerte de corazón por acompañarnos hasta este punto del video. Tu tiempo y atención son valiosos, y aprecio enormemente que hayas invertido ambos en este contenido. Si estás disfrutando de lo que has visto hasta ahora, te animo a suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros videos. Continuemos. Con una elocuencia deslumbrante y un carisma magnético, Hierocles cautivó a las multitudes con sus discursos apasionados y sus escritos profundos. Sus palabras resonaban en los corazones de aquellos que anhelaban un camino hacia la autotrascendencia y la realización personal. Sus enseñanzas, plasmadas en tratados y epístolas, se convirtieron en una guía invaluable para aquellos que buscaban la verdad en medio del caos del mundo. Pero Hierocles no se detuvo en meras palabras. Fue un líder incansable en la defensa de los principios estoicos en la sociedad luchó contra la corrupción y la injusticia, defendió la igualdad y promovió el respeto mutuo en todas las interacciones humanas. Su filosofía no era solo un sistema abstracto, sino una forma de vida, un llamado a la acción y a la transformación interior. El legado de Hierocles trasciende los siglos, llevando consigo una fuerza imparable sus enseñanzas sobre el amor universal, la compasión y la conexión entre todos los seres humanos continúan resonando en los corazones de aquellos que buscan la paz interior y la sabiduría en un mundo convulso. Así, Hierocles se yergue como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Su legado nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias, podemos encontrar la serenidad y la grandeza interior a través de la filosofía estoica. Hierocles nos invita a unirnos a él, a abrazar su legado y a buscar la verdad en lo más profundo de nuestras almas. Que las enseñanzas de Hierocles, el gran filósofo estoico, nos inspiren a vivir una vida auténtica, llena de significado y en armonía con el universo. Que su sabiduría nos guíe en la búsqueda de la autotrascendencia y la realización personal. Que su nombre sea recordado por siempre como un símbolo de luz y guía en el camino de la filosofía estoica. En conclusión, hemos explorado la vida y el legado de Hierocles, el gran filósofo estoico, descubriendo las valiosas lecciones que nos ha dejado para encontrar la serenidad interior en medio de las vicisitudes de la vida. A través de su enfoque en la ética, la virtud y el amor universal, nos ha invitado a vivir de manera auténtica y plena, encontrando la verdadera felicidad en nuestro interior. Agradezco sinceramente que hayas acompañado este recorrido hasta el final. Espero que hayas encontrado inspiración y sabiduría en las enseñanzas de Hierocles. Si deseas seguir explorando la filosofía estoica y recibir más contenido relacionado, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. No te pierdas nuestros futuros videos donde continuaremos profundizando en diferentes aspectos filosóficos y reflexiones existenciales. Recuerda que la sabiduría filosófica no solo es un conocimiento abstracto, sino una guía práctica para vivir una vida más plena y significativa. Aplica las enseñanzas de Hierocles en tu día a día y busca la serenidad interior en medio de los desafíos que enfrentes. Gracias nuevamente por tu tiempo y apoyo. Espero verte en nuestro próximo video, donde continuaremos explorando las profundidades del pensamiento filosófico. Hasta pronto y que la sabiduría estoica guíe tu camino.